บุ๊กทูหกสิบชีสเดสตที่ธนาคารนาบังคีผมต้องการเปิดบัญชีรัตบิอตเปร r รัชุนราดาบิอตเปรลาร a ชุน นี่คือหนังสือเดินทางของผมทุกใครเยมอยพุทนีลิสต์และนี่ที่อยู่ของผมอินทุกใครเยมอยนัสโลผมต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของผมรัตบิอุปลาชาวเดนาร์นัสวยรัชุนราดาบิอุปลาชาลาเดนาร์ na svoj račun. ผมต้องการถอนเงินจากบัญชีของผม r Рад би двигнил денар своега рачуна Рада би д в и г н и л denar svojega računa. ผมต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี Prišel sem po izpisek stanja na računu. Prišla sem po izpisek stanja na računu. ผมต้องการแลกเช็คเดินทางรัดบิวนาชิวพตวาลนิเช็ครัดบิวนาชิลาพตวาลนิเช็คค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับกะโควิซอกเซโปรวิเซีย ผมต้องเซ็นชื่อที่ไหนครับ Kje moram podpisati? ผมกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน Pričakujem nakazilo iz Nemčije. นี่คือเลขที่บัญชีของผม Tukaj je številka mojega računa. เงินเข้าหรือยังครับ Je denar prispel? ผมต้องการแลกเงินรัตบิซามีนยาทาเดนาร์ราดาบิซามีนยาลาทาเดนาร์ผมต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐพอทรบูยมอเมริชเกดอลลารีกรุณาขอแบงค์ย่อยครับ ได้จะมีโปรซิมดรอบเนบังโคเซ ที่นี่มีตู้ ATM ไหมครับ Ali je tukaj kakšen bankomat? สามารถถอนเงินได้เท่าไหร่ครับ Koliko denarja se lahko dvigne? ใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างครับ Kakšne kreditne kartice se da uporabiti?